mwaramutse mwiriwe inshuti bagenzi bakunze ibiganiro bya radiyo isangana caca ari ikiganiro uburundi buraririmba uburundi buraririmba ni ikiganiro kivuga ku iterambere ry'umuziki w'uburundi tutavuze ngo uno muririmbyi ariko akora iki yakoze iki canke arota akora iki oya dufata umuririmbyi tukamutumira akaza kutwigisha kuca cyo gusumba ikindi kugira ngo abandi baririmbyi bamonera akarorero bafatire ko icyo yashoboye gushika ko maze batera imbere bafatanye mu nda bari kumwe kugira ngo iryo terambere ry'umuziki turishitse ko nuko rero uko tubigenza muri kino gihe twama dufise umutwe w'ijambo mara tumaze iminsi zaba indwi zitatu canke zine kugira ngo ducijya n'ino icyo kibazo tukimare mbega ikibazo dufise uno munsi nikihe nuko gukora eh, gukorera abandi baririmbyi usanzwe uri umuririmbyi ukabishyira muri studio bigashoboka yuko icyo gihe azoba habonetse iyi ni nta muko bindi bihugu byo muri Afurika cyane ibihugu byo muri Afrika y'uburengero bamaze kubishika ko kino kiganiro rero mwagiteguriwe nanje nanje eh, Christian Savye tutatevye rero mumenye ko uno munsi uza kuganira n'umuririmbyi yitwa Enjon Melodica asanzwe ari umuhinyanyuzi akaba ari nawe yatwaye isanganiro award ubugira kane ntihenze turamuhaye ikaze muri studio za Radio Isanganiro murakoze cyane amakuru tuba dufise amakuru dufise mu kanya tugira twakire umuririmbyi yitwa kakabone asanzwe ari muri amerika aho yatumiye abaririmbyi bakomeye nk'umwe mu batwaye isanganiro award yitwa yoya abitwa bariziki ba africa nova ba steven sogo ba iritina eka n'abandi muri festival bita uh, nezera festival tudatevye rero reka uh, tumwakire um, kakabone uh, ico eh, festival nezera wo neza ivyo festival ivyari vyo kakabone ego eh, iyo fesitivale ni eh, mu kirundi cyacu nk'uko tubivuga yuko ari isabukuru mhm. eh, ni isabukuru ridasanzwe kandi iyo ndwi igiye kurangiza ukwezi k'umunani ni indwi idasanzwe ku banyagihugu b'abarundi baba ngaha muri gihugu cya amerika muri leta zunze za amerika mhm. kuko tugiye kugira iminsi itatu yikurikiranya turakora ibintu byerekeye Uh, dukora dukora ibintu byerekeye imico kama uh, tuvuze umuziki haza ni ubwa mbere mbere abarundi benshi baba ngaha muri amerika bariko baratubwira yuko ari ubwa mbere babona ibintu mwene ivyo aho abarundi uh, batandukanye baririmba mm. eh, hama ubutsinzi ubundi akaronga agashimwe hari ibintu by'ibicuba hari ibintu bitandukanye tuzokora eh, ibintu byerekana imico yacu nka wowe nka sokoranya gute umunyakinama aha mm. eh. ah, rero rero ntunyihende ko urakunda umuco urashaka ubuze bwa ndabyo n'abari ngaha ntibo kunanira gato rana nka riziki y'umunyabwiza eh, ngira uwo batsinda niyo ya nawe nyere ko yavuye imuyinga yogerageza steven sogo numunyakamenge iritina n'umunyakibenga eh, ngira Africa Nova wenyene niwe yobashobora eh, canke Gorete Gorete numwe yaririma ngukwanka ndamwanka bige numwarama ngukwanka ndamwanka arakabura ico yiha nicaho eh, tubandanye uti rero programme y'isukuririmba eh, gusokurana n'ibindi Gorete cyane gose Gorete aviteguriye kuko hariho ubu abamizisiye bajya bajya bazomwakompanya bazomuvugiriza bamaze iminsi bari mu myiteguro idasanzwe ikomeye cyane mhm. mbere Eh, Stephen sogo niwe afite icyo gikorwa cyo kubakurikirana kugira ngo arabe yuko eh, icyo gikorwa bari bagikora neza mhm. ah, usubiye inyuma gatonya kirisa savye nashaka nsigure gatonya mu majambo makenya icyo ari cyo nezera festival mhm. ah, mu bisanzwe ah, iri shyirahamwe ryacu oh, kugira ngo turishireho ishyirahamwe yuko Ah, ishyirahamwe ryacu ryitwa inabudi mhm. amerika mhm. Eh, kugira ngo turishireho ni uko twabonye yuko abarundi eh, b'abahinga mhm. iyo bageze muri bino bihugu bitandukanye za burayi za amerika kenshi baca bazima nta muntu asubira kandi kubumva baca nk'uko umengo umwuga bawutaye ah, icyo cyacu tuvuga reka tujye hamwe turabe ingene icyo kintu oh, tukigarukira umuartiste naho yaje asigaye aba muri amerika naho aba muri erope ngabo tube turi kumwe tube turi hamwe dukorere hamwe eh, umwuga wacu ni ingabirano twahawe ntituzihagarike mm. ariko kandi ikindi kintu nacyo mm-hmm. Ah, nuko twabonye yuko abarunzi baba muri bino bihugu hariho n'abandi batavuga ikirundi batakizi mm. ah, hariho n'abandi batazi ibyacu ibintu byacu ibintu by'iwacu batabyo bazi mm-hmm. hariho n'abandi usanga bari ah, baguma biruka mu bintu by'ubuzima ugasanga nta munsi n'umwe azo kwigera abonana n'abandi mm. ego oh, ibyo ibyo tuba turabitegura cyane rwose kuko eh, dukorera mu bisanzwe n'ishyirahamwe ry'abahinga b'imico n'akaranga mugabo bataba mu burundi baba muri diaspora mm. eh, ubwo rero oh, Ah, muri afurika bafite bazotegura umunsi wabo mm. uwo munsi bazotegura nibo bonyine bazoca bashima igihugu bazokoreramo niba ari eh, uganda niba ari tanzania abo rero nibo bariko barategura ingene bo bazogerageza kugira ngo abarundi babikurikire biciye muri facebook live mhm. oya mvuga ko ushaka kujamwo ushaka kubijamwo ah ushaka kubijamwo wewe wewe ico wemenya niko bizobera mu gisagara citwa portland maine mhm. niho bizobera ah ego and eh, john ibintu byumvirije wumva wovuga ku iki ibyo kakabona aje kuvuga mu bisanzwe eh, ni ikintu abarundi batari bwashikeko kuko uri kuraraba mu bindi bihugu abarundi iyo bahuriye ah, mu mahanga basha ego vrema ivyo tubimenyereye mu mu bazungu aho ubona umuntu yarabaye muri rimbyi canke yabaye mu comedy atwenza abantu paf umunsi umwe tukamuntu ari mu animateur mu radio n'amateleviziyo akomeye cyane iyo nkuru niyo bipanze gute nibiki usigaye ubikoreraho ivyo umesha amakuru ego mu bisanzwe ni imwe mu ngabirano yindi nari mfise abantu batari banzi ko kandi hajya umuntu agendana ingabirano nyinshi ariko agenda arashira ahabona imwe imwe ni mhm. ukuvuga apare y'uko ndi umuririmbyi muratsi ko nsanzwe ndi umu informatisiye kuko aribyo nigiye mhm. ariko kandi ndafise tara mu kijyanye na jonarisme ndazi rimwe rimwe muranda gusa kugira amakavu kayangirira akarabyo ndazi y'uko atakibazo ndakubaza ngo kikunarire kwishyura nkora ikiganiro eh, iki ni ikiganiro cya mbere ariko wadoda n'ibindi ariko ni ikiganiro cyitwa ppf show ppf show ni creativity y'iwanje nariyumviriye mhm. ppf bisigura past present na future hama ni ukuvuga kuvuga kubu kahise na kazoza k'umuntu kahise kubona kaduza k'umuntu muratse ko umuntu wese kugira atere imbere aba aho yavuye ahageze nawe yifuza kugira twarabonye mwakorana na masitarendi ego ni ikiganiro dukorana nzokorana n'abantu benshi batandukanye doko bafise indoto none none gashanda kubaza none ko ko ko jewe hari hahora bavuga ngo Christ azabera uzavye kuza Burundi buraririmba ubwo nanje niwombira nanje nkaza muri yo televiziyo yanyu Eh, uwo kubaza iby'imiziki byatanguye ayi biranzanzaye mu rwego oh, navuga ko umuziki eh, ni wari mu ngabirano eh, z'umuryango kuko dutanguye eh, nk'ababa ikarusi baba barabizi ko muri famiye y'iwacu ni famiye abantu nka bose usanga arabamizishye mugabo cyane cyane nuko baririmba gospel usanga baririmba mu mashengero ngira uribuka ko wageze hariya kwa bucumi mm. ahantu kumanuka ugasanga barakoze studio imeze ukuntu eh, ndibuka yuko eh, aho ibugenyuzi ubucumi twasanze ari umuntu Eh, yibera ahantu mu rutoke nabonye studio iri hano mu gitoke ego ibitoke byinshi wabego ndahantu ngira ahantu ngira abantu bajya gutabira Uh, muza mirongo irindwi na afurika nova akiri ku ntebe y'ishuri uh, bari bafise uh, sinzi ko yari bende nuko yari kuko muzehe yapfuye ntabimubagije neza ariko bakiri ku ntebe y'ishuri ndakwibutse ko papa yavuza kitari seshi mhm. ariko yari mu bo bari ko baratangurana umuziki hariya ku ntebe y'ishuri mu ishuri ry'abapatiri za gitaramuka gutyo mm. hanyuma na nyuma yaho natwe twagiye kubizamwo aho je mu mirongo icenda n'indwi ariho je natanguye kuvuza kitari bass muri korale y'ugwaruka hajya nyene e, twari dusengera ahantu bita ikigufi e, aho nyene je nataye uruzogi Eh, no mu nyuma turatangura korari mpaka tugatora kitari mu nyuma muragira amakuru atandukanye muragenda mu mashengero atandukanye za ashikankanga amashengero ashikankanga uh, mu bisanzwe twebwe jewe nk'ubu narigeze kuba ndongoye korari uh-huh. natwara abo bita abakontagita muri pantekote uh-huh. ari eh, bariko barakora ibintu batari bazi kuko je nari namaze kutangura kwiga production mm. nari nzi uh, fruit loops uh, canke FR studio ucubibona kuko uh-huh. twatuvanye na Jeremy ngaha amaze kuko iyo ndiko ndaraba ni ko uh, imba ndiko ndiga oh. ndatangura ndabereka uko twobigenza kugira ngo dukomeze sitidiyo n'umutipe bita amaji de burake uh-huh. benshi bazi mu nko mu ndirimbo zitandukanye za nyabarongo n'izindi oh. tuca twiyumvira umwe wese azana icyazi dutangura studio uh-huh. dukoresha fruit loops na adobe audition uh-huh. kore niko twamenyanye mugabo nsangana umuhungu asanzwe aririmba muri korari ndavuga ati rero twe dutangure dukore umuziki twatanguye eh, dukora band y'abantu babiri mhm. eh, tukagenda turirimba aho bagize imanza ari ubukwe canke izindi manza zitandukanye mhm. muga tukiri mu rusengero muga twiyumvira no gusohoka tukikorera ibindi mhm. rero twarakomeje muri uwo muziki nyuma turatangura studio bita Black Gang Studio ariko nakoreye n'indirimbo gerageza ni nkayo ndirimbo ya mbere navuga twahereye ko turakurikiza ziriya zangiye kubivuga ziriya ndirimbo yagiye asubiramo za inkovu z'urukundo za um, sinzo sino sinzo gusiga n'izindi mu nyuma rero turaririmba turaririmba muri demire disi ndagaruka mu gihugu cy'uburundi yego reka rero ntawupfa bimaze ko umwanya uri kuraturega eh, mu kanya duhavaca umwanya uri kuraturega gihe kimwe enjone aragenda muri eh, isagadura awada wa mbere akubita ibihangange hariho ba fariraza hariho ba Eh, bitakiri mu mutwe cyane uh-huh. kuko urabona ko nari imaze guhora mbere wanashaka narisubiriye eh, eh, kuba hariya ku gatumba uh-huh. naravuye za uganda nananiwe ndava kigali mbona kumenga iterambere ntirigishoboka uh-huh. ndagaruka ibugenyuzi rero mu mwaka muri pirimizike uribuka ko nagerageje kugira ngo ndabe ko nogarura izina ari naho abarundi benshi bibagije ati uyu mwana uyu mwana ubundi yavahe eh, eh, yakora he batangura kumenya impano zanjye muri mm. demire duze mwibuke ko ariho nashoboye kugira amahirwe yo guserukira intara yanjye muri pirimizike mm-hmm. ariko amahirwe ntiyaba menshi cyane mu gice gishira icya kane cy'ihiganwa ndasezeregwa mm. eh, mugabo rero muri bibiri na cumi na gatatu sinacitse intege ndasubiramwo noneho mu bihumbi bibiri na cumi na kane ngirirwa amahirwe ko indirimbo yanjye ah, iza muri isanganiro awadi ikiratahukana agashimwe ariko byari mu ndoto nari mfise y'iterambere ry'iwanje isanganiro award yakumariye isanganiro award yamariye ikintu gikomeye kuko uh, izina uh, ryanje ryarice risubira riraduga abatari banyibuka uribuka ko ariho naciye nkora ndavuga ati jewe nari nabanje guha agaciro Eh, kuririmba kuko nico kintu nabona ari kimbamwo gusumba ibindi byose mugabo arambarira ati wewe uko kubona byoba byiza ko uririmba kandi wongera unakora production muri icyo gihe dutangura production uko niko yatanguye arambarira ati tunagure aranagura aranyereka ubuhinga ahisi igeze muri production mhm. hanyuma muribuka ko naciye nkora indirimbo Burundi ndayihinyanyura kugira ngo ndabe eh, aho jewe nshobora kuba ah, ngeze eh, indirimbo Burundi twashoboye kuririmbana ah, twashoboye gukorana na mutoya wa Bayino DJ Ego ah, reka reka reka tumere nk'abatera intambwe tumenyesha ariko arakurikira radio isanga tukiganira Burundi ruraririmba aho turimo kurikirana iby'ibiganiro tuzaturavuga kuvyerekeye abaririmbyi basanzwe arabaririmbyi bwa gaca bavamwo abahinyanyuzi twatanguye na GN online uno munsi dufise eh Enjon yatwaye isanganyiro award igira kane ego tukaba eh, eh, ubuzokurikira tuzoba dufise Masterland ubundi buzokurikira tukazoba tuba dufise umuririmbyi yitwa If eh, Colid Colid Magic tudatevye murashaka gutangura kutwandikira kuri 76 amajana 2 n'icenda 76 209 140 Eh, mirongo irindwi na gatandatu amajana abiri n'icyenda ijana na mirongo ine mukamubaza ikibazo cyangwa mukantererano iyo ari yose abashaka kutwakurana nako kuri telefone ni mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu mubaze ikibazo live arakibishura ego uravuye hariya umwanya uri kuraturika uravuye hariya uraje hanyuma pafu urabandanije production gusumba kuririmba dusigurira naciye eh, eh, ngaruka rero aho nashikiye mu ntara ya Gitega muri studio bita umujya record iyo niyo natanguye mugabo ndatangura kurota ko nshobora kubaka studio yanje iyo ni nise next level sound kuko nari numva ko hariho iyindi ntambuko eka na vestine tubona yako ryo kwamesha ko vestine mu misiza arakoroka aze ngaha i Bujumbura aho ariko arakora ikintu gikomeye cyane cyo guhuza abaririmbyi eh, babigeme bakiri inyuma kugira ngo abafashe gutera imbere na cyane cyane eh, mu kuba foroma icyo bita kuba foroma ni ukuvuga kubahereza uburyo bwo gushobora gutera imbere mu butandukanye cyane cyane ku byerekeye iyi yaremeye ko izo kwama iruhande yabo kuko ari igikorwa cya vesitine umuririmbyi yatwaye isanganiro awadi uwo ari wese ategerezwa kuvugwa ibyo arimo turacarindira rero turabona ko hatangiye kutwandikira kuri mirongo irindwi na gatandatu amajana abiri mfise indirimbo nyinshi cyane ariko izo nibuka zishika ku mirongo ah, ku mirongo itatu na zitanu indirimbo ziwanje mugabo harimo amakorabo ni indirimbo nyinshi cyane ndamukiriza john umumbarize mbega ari gaca arafise umugore cyane uti tera imbere uti aragukunda cyane ni ale mu gihansoro igitega eh, oya siniga ariko ndafise umugore ati christian savye ndakunda ikiganiro eh, uburundi buraririmba arakoze cyane nuko dusa bari kubarangiza kino kiganiro enjoy ni igiki wumva woshikiriza muri kazoza ofise programu yiwe ndi eh, eh, indoto yanje ni umuziki w'u Burundi woshika kure gusumba aho ugeze mhm. kuko icyo nosubira kwibutsa abakurikira umuziki eh, w'u Burundi nuko abarundi ari cyane kuko n'ikibigaragaza iyo uri kuratembera mu bihugu bidukikuje umurundi umusanga ku mapiste menshi cyane mhm. eh, ubu rero harageze ko abajorunalisite abapromotinga umuziki w'uburundi n'abakuru b'amaradiyo leta y'uburundi yokora uko ishoboye kugira ngo ihe agaciro umuziki ndundi maze umuziki ndundi ugere ku isi yose nk'uko ingoma z'uburundi eh, zageze ah, enjone tumere nk'abari bararangiza hariho hariho ikibazo ca hamwe n'abahinyanyuzi baja hamwe n'abaprogramere bamwe baja mu bakora ibintu by'ama bakorera mu ma computer e, murazi neze yuko wewe urashobora gusohora indirimbo ata guitar ukoresheje ata piano ukoresheje ugakoresha computer sivyo bakavuga bati ajya amasomo kura ya piano ya gitari ya batiri byose ya basi mukayakura muri computer yuko hari hageze yuko bijya bicurarangisho kavukire bishobora gushika eh, mu makompiyuta ni ukuvuga muri ajya amaordinateri ibyo bintu birashoboka ego muri kino gihe abazungu baguma badukorera ibintu hari ikintu kiba cyavugijwe urashobora kugitwara ari sampo eh, noneho eh, ukashobora kusubiramwo ukakivuza ukundi iyo abiterwa n'amarogisiere umuntu abariko arakoresha njye mm-hmm. ndibaza ko mm, hariho indirimbo eh, maze kubigeragezamwo mm-hmm. maze kuraba ukuntu abazungu batwereka ko dushobora gutereta amasampo baba barakoze nanjye icyo kintu naragerageje kukigerageza mu ndirimbo za Bernard nkunda abantu eh, uriko urumviriza indirimbo ziriko zirakoreshwa na Ober uca wumva kwico kintu ah, gishoboka cyane ko dushobora gukoresha kugira kubishike ko ajya amajwi y'ivyuma curangisho kavukire bije mu mashini bigumeyo hamwe ego hanyuma ikanadu ikanaduha eh, umwanya wo kuvuga ibyacu bishobora kuzofasha Burundi mhm. no no mu bihe twebwe tutazoba tukiri mhm. eee njoni za nimero hari abaririmbyi bashaka gukorana nawe kandi tubamenyeshe Audrey. umuntu azokorana n'umuririmbyi isanganirizo vuza indirimbo yiwe kubera ko baca bakuzanira udufaranga nawe ukadufungura hanyuma ugaca utera imbere kuko uwatwaye isanganiro awadi kujya tumushyira imbere tukamuvuga umwaka wose kujya twifuza ko atera imbere ni uko eh, azobikora pano uno mwaka cyangwa umwaka wahera mugabo n'imyaka izokurikira hazoba hari hose tanga izo nimero abazokorana na enjoni tuzoze turabashyira imbere si ukuvuga ko n'abandi zoreka kubavuza bugabo bo bazobifura none si ego ni eme parufe ego watanguye kuririmba rya rega eme parufe mm, nje kuririmba nabitanguye muri bibiri na cumi na kane mm. ego uno munsi ufite indirimbo zingahe uno munsi ufite indirimbo zishyika kuri zine mm. zitanu ehe zitanu harimo n'iyi nshyashya ego kubera ikintu wahisemo kuririmbaga eme parufe ndakunda kuririmba kuko ubutumwa biratuma bishika kure umva kuva mu 2014 uno munsi wa uririmba kandi afite indirimbo gushika kuri zitanu eme parfait ubipfuza gushika muri kazoza je ndifuza yuko reka ntaravuga byinshi tumuha akanya mwaramutse eh, mwaramutse neza murakomeye yego namwe eh, ni sawa mwitwa bande eh, je nitwa enoke bakaba ntazira bawa ibisanzwe izina ry'umuziki ni enoke bawa enoke bawa nega enoke bawa wewe watangiye kuririmba ryari ga enoke bawa eh, mu bisanzwe jewe natangiye kuririmba nkiri mutoyi mu rusengero nawe urasengeramo aho mama yawe arasengera naho nyine kubera nijye natwara umugwi wa sandi sikuru wo kuririmba hama nyene nabitanguye nyine kuva kuva icyo gihe kandi na mama wanjye nawe nyene yasanzwe aririmba niwe atwigisha kuvyerekeye muziki ego uno musi ufise indirimbo zingahe ga enoka bivanye n'ukuntu sinzi ukuntu bivuga ngo ni bya duradoteri ntabwo nzi sinabitahura neza eh, ego hanyuma ugiye kugereranya nk'umuziki wo muri south africa ukaraba n'umuziki undundi ah, akantu nk'isano cyangwa nk'itandukaniro umaze kubona n'akanya njyewe navuga yuko urabona mu bisanzwe mu gihugu cya kibanze niho iwanyu urumva mugabo ndabirabye nk'umuziki wa wo muri afurika y'iside hamwe no mu burundi urazi ko radiyo isanganiro yarashyizeho n'icyo bita isanganiro awards akaba ari ihiganwa ni ukuvuga ko isanganiro award ishaka gutanga ishusho ndirindi ry'umuziki w'u Burundi none ga Enoch Bawa tubabajije gatoyi mwifuza gushika he muri muziki mwebwe nka Enoch Bawe eh, nka viziyo y'iwanje ndabye ukuntu aho twatanguriye umuziki yuko naho turi kuva kera n'izihe n'ihe migambi ufise muri kazoza Eh, urumva ko igikorwa cya mbere nari mfise nuko nigisha abandi haba mu ma eglise haba n'abandi ariko ubu unanze ubu kubera ko maze kumenyekana nigishije benshi bashobora no kumenya ati uyu ni naka ni reveriye aririmbye cyo gituma ubu nanjye muri izo alubumu ngomba ko zisohoka nkagira amakiripe abantu nkaza kumugaragara ego umugambi wawe akazoza kazoza ni ukuvuga viziyo ufise icyitegererezo objectif muri kazoza wifuza gushyika he ngo nka nifuza yuko kumenyekana sohora indirimbo hanyuma zimenyekane urumva ko ari umuntu eh, turi kumwe n'umuririmbyi akomeye cyane akaba ari umuririmbyi yatanguye kuva kera cyane imyaka ya za mirongo icyenda na kangahe ariko arakora umuziki gushyira ino saha akavuga ati ndashaka gukora cyane kugira ngo zoshike kure muri kazoza ego byaba byarashyitse ugahura n'intambamyi muri eh, uru rugendo rw'umuziki wawe ariko intambamye kimwe uko usanga akenshi twebwe turirimba indirimbo za gosipeli z'ubutumwa bwiza ugasanga akenshi iyo turi ko turaririmba dukora ntidushobora kuronka intererano cyangwa abadushigikira naho byatebeye nicyo gituma uno munsi twebwe twiyungunganije cyangwa nagiye hamwe nkiyungunganya kugira ngo ku nguvu zanje kugira ngo nshobore kugira icyo nkora jewe nyine abazomfasha bazomfasha ariko jewe nyine ubwanjye ndiko ndakora ego murumva ko avuga ati jyewe imbere yuko bamfasha nabagiye kwifasha ndiko ndifasha ndiko ndisuganya ndiko ndakora ibishoboka byose kugira ngo amajana icenda na mirongo icyenda na gatandatu canke mirongo icenda mirongo irindwi n'icenda amajana indwi na mirongo ine amajana icyenda na mirongo icyenda na gatandatu murakoze mwebwe mwese mwari ko muradukurikirana reka duhamagarire abandi baririmbyi uh, hirya no hino bashaka gukora no kumenyekanisha ibikorwa byabo bakiri kuri radiyo isanganiro radiyo isanganiro yarugura imiryango bashobora gushyira kuri radiyo isanganiro nuko rero ikiganiro uburundi rero mbese nigarukiye ngaha abashaka kuzoza kuganira n'uyu Eric Ndwaye kugira ngo abaje ah, muri icyo gice c'indirimo zitanu bari mu batanu inimero ziwe ni 79 amaja 550 ijana mirongo ibiri na zibiri 79 550